Peluts, el programa que dona veu als animals abandonats. Benvinguts una setmana més a Peluts, un programa dedicat als animals abandonats. Aquí us parlarem de com és la vida a un refugi d'animals i rebreu consells sobre el benestar de les nostres mascotes. Pelut s'escolta a 27 emissores i és el programa de l'ESPAM, una entitat animalista que s'ocupa dels gossos i gats rodamons de 31 localitats catalanes. Aquí comença Peluts. Peluts. obrim el programa parlant-vos d'un gos que, eh, que viu a un dels refugis de l'ESPAM, concretament en el refugi de Sant Boi del Llobregat. Si voleu conèixer la seva història i fins i tot adoptar-lo, en dos minuts podreu fer-ho. us donarem idees per estudiar temes relacionats amb animals durant el 2011, com ara el nou curs d'ensinistrament de gossos senyal per a persones sordes. A la segona part us parlarem dels perills que la planta del Nadal, la poncètia, té per a les nostres mascotes i tancarem el programa celebrant amb vosaltres que possiblement els animals podran viatjar a les dependències de l'entitat metropolitana de Barcelona. Obrim, doncs, la primera secció de, del nostre programa, que és la que dediquem a, promocio a promocionar eh, animals doncs, que necessiten ser adoptats amb urgència. Per això nosaltres connectem avui, ens toca connectar amb el refugi de Sant Boi del Llobregat per saber, allà tenim en Penso a la Mercè, per saber doncs, de quin animal ens parlaran. Benvinguda, Mercè, què tal, com estàs? Hola, Dunia, molt bé. Estàs bé? Perfecte. Uh, nosaltres encara tenim, bueno, tenim moltes ganes de que ens expliquis doncs, que, de quin animal has escollit i de qui parlarem avui. Vale, doncs avui he escollit a la Judy. A la Judy? Molt bé. Uh mhm. -huh. Jo, mentre em parles, ja entro a la pàgina web de la protectora, www.protectoramataró.org, i vaig mirant així, bé, eh, em faig més amb la Judy, doncs veient-li la carona. Així també els, els oients ho poden fer, et sembla? Vale, perfecte. Vinga, explica'ns coses sobre la Judy. Bueno, la Juli l'he escollit avui perquè bueno, justament ja ens han donat el vistiplau per poder-la donar en adopció, ja que era una gosseta que va venir aquí per una ordre de, de, de desauci. Vale? Uh ah. -huh. Llavors, eh, fins que el jutge no ens ha donat a, la l'autorització no, no l'havíem pogut eh, posar ni a la web ni, ni donar-la en adopció. O sigui Llavors, que, porta la... aquí uh -huh. molt de temps. O sigui, ah, ah, o sigui, porta més temps del normal, no els 20 dies establerts que no, diu la llei. No, mateix, per això mateix volia... Eh, bueno, parlar d'ella. una miqueta clar. perquè és una gosseta que porta aquí gairebé nou mesos Oi, sense poder-la promocionar. Mercè, quina monada, l'estic veient ara. Quina és carona tan gossa. preciosa. És, és, és molt bona gossa, és supercarinyosa, conviu perfectament amb altres gossos, no té cap problema, eh, bueno, busca mimos, mm, és és un encanto de, de Buceta. Uh, a més, ens, ens expliques doncs, això, no? que això és important que la gent ho sàpiga, que hi ha persones doncs, que quan els desnonen, quan els treuen de, fora de, de casa d'ells, mm, es troben sovint amb el problema de què fer amb aquests animals, perquè aquesta persona o, viu, o bé viu al carrer després, no? diguéssim, o a casa d'un familiar i pot anar amb l'animal, o a vegades van a parar a, a dependències dels serveis socials on no uh mhm. -huh. poden anar els animals, que potser va ser això. el cas de la Judy, no? Sí, I... sí, sí, segurament, no sé les, eh, totes les, les dades, vale? Mm. però sí que va ser una cosa així, que mm. Ah. es van haver un desauci i la cosa va parar aquí. I com mm. havia per mig algun tema judicial, fins que el jutge no clar, ha donat a, clar, eh, imagino que la persona, clar, la persona hauria de, de renunciar i fins que no va renunciar, bueno, no ho sé, això no, imagino que, que va anar una mica per aquí. En tot cas, Exacto. la Judy sembla que no és petitona del tot, no? De mida no és petitona. Mm, no, sí que, o sigui, no sí? sé si pesa uns, uns 10 quilos, coses així, Ah, cosa mira, que, doncs que és molt sem... esbelta, ella. Ah. <laughs> és molt esbelta. Sí, sembla la foto no, que... No és, una, no és una mida gran, no. Ah. És una mida d'uns 10 quilos, pesa més o menys. Uh -huh. Hem de és dir... primeta i té les, les potes llargues i per això sembla ser que... O sigui, sembla que, que és com una més gran, però no és, tan, no és una mida gran, no. Anda, doncs mira, jo ara aquí, amb la foto que teniu a la, a la pàgina de la protectora, em feia sí. la sensació que era una gossa així grandeta, eh? allò, bueno, sí, mitjana gran, i que més bé era grassoneta. Sí, doncs no, ni això <laughs> no. ni que és velleta, perquè hi ha molta gent que em diu... I té cara de velleta, no, és, veritat, que no, té no cara de velleta. No anys, aquesta Oi, gosseta. pobra. Sí, és jove, però té cara de ser una... una gosseta jove. Té cara... que que té com una barbeta i aquests pelets que té sí. damunt dels ulls, dà una sensació de que, de que sigui velleta, però no ho és, eh? Sí. Quina raça podríem dir que hi ha en el seu arbre genealògic, més o menys? Uf, oh, uf, uf aquí, complicat, eh? Aquí jo veig algú de, de caçador. De caçador. Vale? Jo mm. veig algú de caçador i amb el pèl dur, doncs, no sé, a millor també algú de pudent, potser, no sé. Mm, el té una... Sí, pot ser. El té una mica llarguet. No, eh? Hem de dir que no és, no és de pèl curt com un boxer, eh, la Judit? Sí, no, no, no. Uh -huh. pel, pel, pel el té una miqueta llarg i el té dur. Sí. Això va molt bé perquè també això eh, no deixa tant d'anar de pèl i si vius en un pis ho agraeixes també. Clar, clar, clar. I llavors em dius que la Judy podria anar bé per qualsevol tipus de família, encara que sí, tinguessin nens? Sí, perquè pot haver amb nens, no té cap problema amb ningú. O sigui, uh -huh. L'únic, el típic, de, segurament se li haurà de tornar a recordar el que era viure en un pis, no? com tots els gossos, Clar. però és una gosseta que no té problemes amb nens, no té problemes amb gossos, no té problemes amb ningú. Fantàstic, no? És molt corinyosa. Sí, I l'adopció la, recordes quan val, Mercè, més o menys? Com? L'adopció, la, quan pot costar? L'adopció de la, de la Judy Eh, són 120 euros. 120 euros, bé, està, està molt bé, molt bé, perquè a més a més en aquests 120 euros, eh, diguéssim que conteu totes les despeses de, de veterinàries. veterinàries sí. no? Per exemple, l'ajut imagino que, que l'heu esterilitzat, no? Que l'heu... La, està esterilitzada, la té el xip posat i la Júdia té eh, les vacunes al dia. Clar, que tot, tot això ja, ja tot qualsevol això, veterinari i, i, i, encara més car, <laughs> més car seria. Només fer l'esterilització d'una femella ja, ja déu nhi -do. Doncs mm. molt bé, doncs ja, aquí apuntem, Judi, a <laughs> Judi Mercè, l'ajudi a les persones que la vulguin adoptar, com ho han de fer? Doncs eh, em de venir aquí al, al refugi de, de Sant Boi, mm -hmm. a l'horari que, que tothom servi, si no, doncs eh, ho recordem. Sí, sí, no, recorda-ho, recorda-ho. Doncs l'horari és de, de dilluns a dissabte, de 11 del matí a 7 de la tarda, i els diumenges de 11 a 2, ¿vale? i llavors eh, aquí ja estarem eh, alguna persona d'atenció al públic per, per poder-li ensenyar una miqueta a la, a la Judy, que la pugui conèixer, i d'aquí, doncs, si l'entrevista surt, surt tot el que ha de sortir, doncs se la pot endur el mateix dia. Molt bé, doncs perfecte. Em penso que amb tot això ja les persones que vulguin adoptar la Judy ho tenen molt clar, eh, Mercè? A veure, ara creuem vale. dits des de pelut. A veure si, si surt. Ah, exacte, molt bé. Doncs una abraçada i fins la propera, Mercè. Adeu. Vinga. Adeu, adeu, adeu. Bé, doncs nosaltres continuem amb, amb Peluts, eh, donant la benvinguda a la Sílvia Serra, que és la presidenta de la Protectora d'Animals de Mataró. Què tal, Sílvia? Com estàs? Bé, molt bé. Molt bé, fantàstic, eh? quins dies més freds que ens està fent, eh, últimament. Sí, fa fredeta ja, Sí, eh? ja, ja s'ha acabat, s'ha acabat la bona hora que teníem de, de bon temps. Bé, doncs eh, parlàvem, Sílvia, de la, amb la Mercè, avui ens ha tocat fer connexió amb el refugi de Sant Boi, i hem parlat d'una gosseta de la, de la Judy, que a més a més ha estat de, desnonada, bueno, ella, el seu propietari, i, i ella, doncs, eh, també de retruc li ha tocat a ella doncs, sí. quedar-se sense família. Ja sol passar, això. Hem tingut casos d'aquests, eh? Sí, malauradament en tenim... Eh, a veure, puntualment. Mm. El hmm. passa que hi ha zones, com podria ser Hospitalet, que són, uh mhm. -huh. hi ha municipis molt grans, on potser l'índex és una mica més alt, i els animals d'Hospitalet van a parar a Sant Boi. Clar. Per això la Mercè doncs, viu bastantes situacions similars. D'aquest estil. Sí. I això el que provoca és que aquests animals doncs, no es puguin donar amb adopció, ha estat nou mesos aquesta sí, gossa sí, esperant sí, sí. poder... La veritat és que això és, és, és trist. Eh? És molt trist. A més, la tenia aquí ara la foto, és una monada és de gosseta. Però la llei doncs, tracta els animals de companyia com, com un objecte més doncs, al propietari. Mm. Aleshores, quan, quan tenen un, tenim un comís o un desauci o temes així similars, doncs fins que no hi ha el judici... Sí, sí, passa un temps. Permís, passa temps, sí. Uh mhm. -huh. Bé, doncs esperem que la Judí podrà trobar una família. Nosaltres continuem. Sílvia, avui volem eh, proposar mm, temes d'estudis. De, de, de eh? La gent, ja saps que quan comença el nou any, eh? quan comencen sí. eh, doncs, els primers trimestres de l'any, sempre tots amb bones resolucions, tothom doncs, uns volen deixar de fumar, eh? Encara ens falta per acabar l'any, eh, per <laughs> això. Bueno, bueno. Però ja va ser hora, ja va ser hora, en aquests dies abans de, de que acabem l'any, doncs eh, molta gent es pot plantejar, home, de cara al 2011 a mi m'agradaria fer alguna cosa relacionada amb els animals. Tant que escolto el programa Peluts, <laughs> segurament eh, ja tinc ganes de començar a posar-m'hi una miqueta més. I, eh, si et sembla, avui doncs, podem parlar d'un curs que acaba de, de, de, de presentar la protectora de Mataró, juntament sí. amb, amb Escal, que és un curs per eh, ensinistrar gossos perquè esdevinguin gossos senyal per persones sordes. Sí, és un curs d'entrenament de gossos eh, senyal, en diuen gossos senyal. Gossos senyal, Curiós. sí, sí. sí. Uh, eh, aquest començarà, uh -huh. uh, però breument també cal cal dir que nosaltres també acabem amb, amb cursos que... Amb quin? S'acaba l'any amb el de l'escola d'Aina, no? Per exemple, l'escola d'Aina, el segon eh, mòdul s'acaba mm, ja, s'ha acabat ara a, a meitats de, de mes de desembre. Uh, aquest dissabte farem el darrer curs d'educació de cadells uh -huh. i també el darrer curs de, de forma... Bueno, de de passejadors, de voluntaris. De passejadors, de voluntaris. Sí. Molt bé. sí, que que formacions, bé. Uh, eh, aquest, aquest any 2010 ha estat bastant, bastant sí, Sí, bastant <laughs> prolífera. I ara estem preparant aquest que serà molt, molt interessant. Aquest té molt bona pinta sí. i si et sembla, Sílvia, nosaltres podem donar la benvinguda a a la Cristina. Ella és la presidenta de, de l'associació Escal i conjuntament la, la protectora de Mataró doncs, farà aquest curs amb, amb aquesta entitat, sí. a Cristina Carles, eh? no, no li he dit el, el cognom. I bé, eh, si et sembla, la, la, la, bueno, li donem benvinguda. Què tal, Cristina? Com estàs? Hola, encantada d'estar amb vosaltres. Muy bien. <laughs> Molt bé. Eh, Cristina, et sembla bé si parlem en català? o entens? Sí, sí, jo el parlo molt malament i parlaré castellà, Perfecte. però jo us entenc, no, no us preocupis. Molt bé, molt bé. Doncs bé, imagino que us voleu també saludar, Eh, Cristina y Silvia. Hola, Hola Cristina. Silvia, què tal? Sí, ens coneixem, eh, Cristina? Sí, sí, sí ja lo sí, creo, sí, ya hemos Grita. trabajado juntas. Sí. Ah, molt bé, perfecte. Uh, no sé per on voleu començar. Per exemple, estaria bé, abans de res, situar una miqueta a l'oient en, aquest, en aquest curs que comença al gener, al febrer, em penso, i, uh, per exemple, ens podries explicar a grans trets, Cristina, de què tracta aquest curs? Què és això del gos senyal? Mira, un perro señal es un perro de asistencia que está específicamente entrenado para alertar de sonidos a las personas sordas. Por ejemplo, eh, tú puedes estar en casa esperando a un amigo, no oyes que te pican a la puerta, el amigo te manda un mensaje al móvil y tú puedes tardar media hora en verlo y no enterarte que tienes a tu amigo esperando en la calle. Puedes pasar malas noches y dormir intranquila porque no sabes si mañana por la mañana el despertador especial que tienes que hace luz te va a despertar porque realmente estás muy cansada. Es muy difícil si eres una madre y tienes un bebé ¿sabes? La, la, la inquietud i l'angústia que produce no saber si realment el niño està llorando o està tosiendo o qualsevol cosa. I tot això pots, pots eh, fer que el gos eh, t'ajudi a, a saber que està succeint al voltant teu. Claro, ese es el adiestramiento que tiene el perro. Entonces lo que les enseñamos es a primero identificar la fuente de sonido, qué es lo que suena, dónde está el ruido del que tengo que avisar. Primero el perro lo encuentra y cuando ya sabe de dónde procede el sonido, entonces va la persona usuaria, la persona sorda que para quien trabaja, le alerta, es decir, le marca de alguna manera con un contacto físico, le topa con la pata o le topa con la nariz. No, porque burda, burda tampoco serviría. No, <laughs> claro. no, y además a las personas sordas les preocupa bastante que los perros ladren mm, ellos por su cuenta porque molestan a los vecinos y ellos no se dan cuenta. Ah, entonces es algo que las personas nos preguntan siempre, pero el perro no ladra, ¿verdad? Con lo cual, claro, ladrar no. Lo que tienen que hacer es contacto físico, porque si tú estás durmiendo no ves al perro, ¿no? Entonces te tocan, te topan con la pata o te topan con la nariz y, te conducen a la fuente de sonido. El perro va hacia donde está el sonido. Si tú no le sigues, el perro vuelve y te vuelve a marcar diciendo, ven, ven, ven conmigo que te tengo que llevar. Y entonces te lleva pues a la puerta o al fax que te acaba de entrar un fax o al microondas que acaba de sonar o a la lavadora que ha terminado de centrifugar o a donde te tenga que llevar. Caram! Escolta, i Sílvia, a qui es pot apuntar a aquest curs? És molt específic, no? Uh, no, sembla ser que qualsevol persona, veritat, Cristina? Pot, uh... Sí, empezamos de cero. ¿eh? Aunque no haya, aunque no, no tengas experiencia en adiestramiento canino, empezaremos explicando cómo se selecciona este tipo de perro, porque las estadísticas dicen que vale uno de 100, no sirven todos. Ah, Entonces, i, i, i com se sap això? Eh, ¿Quién filtra el pasa? Claro, les hacemos unas pruebas de reactividad al sonido eh, que nos sirven para saber si al perro realmente los sonidos le interesan, le llaman la atención y sobre esa curiosidad natural que tiene el perro, entonces nosotros trabajamos, le reforzamos, le premiamos y consolidamos ese comportamiento. Pero hay perros que los sonidos o les asustan o no les gustan o no les resultan tan interesantes, entonces ellos son mucho más difíciles de adiestrar. ¿Y quins, quins sons li poses al si capta la seva atenció? tenemos un kit de, testaje ¿no? que lo utilizaremos en el curso porque parte del curso consiste en hacer estas pruebas de selección que lo haremos con perros de, la spam y entonces les ponemos sonidos generalmente los que mejor funcionan para los perros los que más les gustan son los sonidos agudos y continuos pip pip pip pip pip, los sonidos graves mm, generalmente son más difíciles entonces les ponemos toda una variedad de sonidos diferentes para ver cómo reaccionan Silvia, diu la Cristina que a més a de la, la protectora de ah, Mataró. està, o sigui, col·labora... De qualsevol refugi, són només del CAC, del, de Sant Boi, també de Calpiler... No, no uh, ho farem principalment amb els del CAC uh mhm. -huh. i elles tindran que seleccionar quins són els gossos que, que semblen predisposats. I els no? hi proposareu uns quants per mm... començar? O com... Perquè clar, hi ha 300 gossos o 400. Bé, nosaltres tenim l'avantatge que tenim la Marina. La Marina és una és treballadora nostra del nostre equip i és voluntària d'Escal. De, i bé, ella ja començarà a tantejar a veure si hi ha algun gos amb, amb que pugui tenir aquesta característica o que, que, que pugui ser, no? Però si no, ells eh, ja ens han demanat doncs, que també nosaltres observem una miqueta dels gossos que tenim, quins són els que, els que, els que podrien poden semblar tenir... més llestos. Perquè no més llestos, té alguna cosa no, a veure? Que és... Clar, és això, els més llestos són els més... o, o només els que els, els interessen pels sons? No, la verdad es que listo mm, no, no, no es la característica, ¿no? Es <laughs> eh, reactividad al sonido, interés por el sonido, curiosidad por el sonido. Y luego, por supuesto, eso también hay que tenerlo en cuenta, perros con una agresividad nula. ¿eh? porque van a ser perros de asistencia, que supongo que sabéis que en Cataluña ya tenemos una ley de perros de asistencia que les permite acceso público a todas partes, igual que los perros de ciego. Y entonces estos perros se tienen que portar, para que os hagáis una idea, también como un perro de la ONCE, es decir, perfecto en público, ¿no? Y por tanto no tiene que ser un perro... Hay muchas cosas que, que podemos trabajar y que podemos corregir, pero en principio buscamos un perro de muy buena naturaleza, de muy buen temperamento y que lo de los sonidos le divierta. Mm -hmm, molt bé. Sílvia, com se us va acudir començar a fer aquest curs? Uh, a bé, a través de la Marina. A través de la el contacte Marina. de la Marina ens va, ens va obrir doncs, aquest món, que no sabíem que existien gossos senyal. De fet, Cristina, tinc en, a veure, pel que em vas dir, va, uh, és el primer cop no, que al nostre país es fa un curs d'aquest tipus? primer curso. De hecho, ASCAL es la primera organización en todo el Estado español que se ha especializado en entrenar perros señal para personas sordas y esta, esta, en esta ocasión traemos gente de Hearing Dogs International de Gran Bretaña, que es una asociación que lleva 30 años entregando perro señal en Inglaterra eh, entregando 150 perros al año. Que és de les més bones que hi ha, penso, internacionalment, no?, els Hearing Dogs aquests. Perdó? es eh, de, las eh, organizaciones más buenas de, de gossos señal. Sí, en toda, Europa es la organización más reputada, que más perros entrega al año, que más trayectoria tiene y tendremos la suerte de encontrar con la jefa de entrenadores y que se llama eh, Selina Gibson y estará también Tom Green, que es el especializado en los test de calidad del perro, porque esto es muy importante un perro que tú entregas acreditado como un perro de servicio tiene que ser un perro con un entrenamiento exquisito, no puede fallar nunca, no puede fallar en nada. No puede ser que el niño se pase dos horas llorando y el perro no avise. Con lo cual hay unas pruebas internacionales que garantizan la calidad de ese perro entregado. Y si el perro no pasa las pruebas, bueno, tenemos que buscarle casa como mascota y, darle otra, otra oportunidad porque realmente como perro de trabajo quizá no, ha podido desempeñarse. No? claro ah, Silvia el si no me y termina a finals de maig. Uh mhm. -huh. mm, quantes hores més o menys serà aquest curs? Són 92 hores distribuïdes en 44 sessions teòriques i 46 sessions pràctiques. Eh? Uh mhm. -huh. I sí que cal remarcar que els gossos seran seleccionats de, de l'ESPAM. Uh -huh. O mhm. sigui, aquesta aquesta és una de, de, de les gràcies no? que, que que pot tenir especialment uh, aquest curs per, per, per, per lo que afecten els clar, refugis. El refugi. O sigui, ells uh, demostraran doncs, que els animals abandonats, els animals del refugi, que no cal que siguin pures races ni pedigris, eh, són capaços com, com els altres doncs, per ser gossos d'assistència. I a més, que és, a més... Una, és una de les tasques que nosaltres també eh, volem assumir, assolir i volem demostrar. És una de, la, de les facetes que tenen doncs, uh, els gossos Y que fins ara doncs, sempre s'ha associat molt amb, un de, raza, ¿no? Claro, exacto. y, mm. si, me permites, es uno de los elementos que hace que la alianza entre las PAM y ASCAL sea estupenda, porque ASCAL solamente trabaja con perros abandonados. Ah, Por bien, definición institucional nuestra, no hemos querido mm, criar y seleccionar un tipo de raza específica para este trabajo. Creemos que hay muchos perros eh, que, que pueden hacer este trabajo, que pueden tener una oportunidad y que en el imaginario de la sociedad la idea de que un perro de servicio para una persona con discapacidad siempre es un labrador se puede cambiar. Muchos perros que están en la SPAM o que están en otros refugios son aptos para hacer un trabajo valioso para una persona que lo necesita y, para la que además va a ser una estupenda compañía, un apoyo emocional, mucha mayor seguridad por el control del entorno y tenemos un montón de perritos que están esperando una oportunidad, así que no tenemos que criar ningún tipo de perro. Es cuestión de trobarlos entre tants Bueno, y una vez que els mm, mm, imagino que aquests gossos quan estiguin ensinistrats s'aniran a parar a casa d'una família, a més a més. Claro, claro, lo que hacemos es, eh, personas sordas solicitan un perro, Nosotros siempre empezamos el proceso de selección de la persona que va a ser usuaria de ese perro haciéndole una entrevista en su casa. Es muy importante entender qué tipo de familia es, cuáles son los hábitos de vida, eh, qué horarios tienen, cuántas personas hay en la familia, hay niños, hay ancianos, eh, cuál es el ritmo de vida, porque es muy importante encontrar un perro que además de saber avisar de los sonidos y trabajar bien como perro señal, se adapte a esa familia uh se adapte a esa persona. Entonces, un, chaval joven que juega básquet, pues seguramente le va a ir mejor un perro mediano, activo, muy joven, simpático, y a lo mejor una señora mayor que vive sola se va a sentir mucho más cómoda con una perrita pequeñita, muy faldera, muy cariñosa. <laughs> Entonces, primero, cuando entendemos cuáles son las necesidades de la persona sorda y qué tipo de perro le va a encajar mejor, entonces buscamos el perro que se parece a esa familia eh, y lo entrenamos específicamente para ellos. Y en el de de gossos, eh, ...serán cuatro o cinco gossos, no?, ...pensó... Sí, vamos a ver cuántos salen buenos eh, pero sí, esperamos durante el curso que sean los propios estudiantes quienes, con todo lo que van aprendiendo en las clases, eh, puedan ser ellos mismos los que preparen estos perros, empezando desde cero, empezando por obediencia básica y por comportamiento en público y terminando con el comportamiento más especializado de alerta de sonidos. Entonces serán los propios estudiantes del curso quienes van a trabajar con estos perros y esperamos que al final del curso los podamos graduar y los podamos entregar inmediatamente. Caram, Cristina, sembla molt interessant. No sé si el preu serà igual d'interessant, Sílvia. Home, jo crec que amb la qualitat que tindrà aquest curs eh, no és car. Jo, si voleu, comento. Sí, sí, el... tant, i tant. <laughs> Això ens interessa a tots. Mireu, l'import del curs eh, són 1.250 euros, tenint en compte que si són eh, ja alumnes de, de l'escola d'Aina, que l'escola d'Aina doncs, també és, és, és una de les organitzadores, tenen un descompte d'un 20%, també si són adoptants, si són padrins, si són mecenes o socis de l'ESPAM o d'ASCAL. Mm. Uh, el, el descompte és força important. Uh, I la forma de pagament, doncs, uh, hi ha una, una inscripció uh, que és el 20% de l'import mm. total que més o menys doncs, ronda sobre els 250 euros i uh -huh. si hi ha el descompte serà menys i la resta es pot fer el comptat o bé amb quatre terminis, o sigui, hi ha molt flexibilitat. Bé. Molt bé, Però a veure, serà eh, la primera tongada de, de professionals. Uh -huh. eh, podem dir que, que, a més a més, aquests diners són solidaris d'alguna manera? Aquí està la gràcia, per això l'Escola d'Aina doncs, també és col·laboradora, és, és, és important. A veure, l'entitat ASCAL també és una ONG sense ànim de lucre i com nosaltres i som dos ONGs que se sumen no? per, un, per un únic projecte que crec que, que en comú, a part d'ajudar al col·lectiu de persones amb, amb Sordes. problemes mm. sí, de sordesa, eh, demostrem doncs, que els animals que estan als refugis eh, són aptes per, per qualsevol teràpia assistida. Um, i bé, l'escola d'Aina ja sabeu que és solidària. O sigui uh -huh. que tot el que reverteixi econòmicament va en benefici del projecte, però és que a Escal passa el mateix. Amb Escal també, sí. eh? Molt bé. Sí, Escal entrega tots seus perros gratuïtament a les persones sordes que lo sol·liciten. Mm -hmm. Se sap. Sí. Perquè, eh, perquè hi ha altres entitats, eh, Cristina, que eh, fan pagar per aquest tipus de gos. Mira, no sé, cada palo aguanta su vela, ¿verdad? <laughs> Pero no, pero para nosotros es importante. Piensa que muchas veces las personas con alguna discapacidad, aunque estén insertadas laboralmente, en general, en muchos casos pueden optar a puestos de trabajo con una remuneración no muy alta. Ah. Entonces nosotros visitamos las casas de las familias, sabemos las condiciones en las que viven, queremos que tengan un perro como ayuda y, no, podrían pagar lo que cuesta enseñar un perro. Todo esto se hace en base al trabajo de todos los entrenadores voluntarios de AS que nos llevamos los perros a casa y los trabajamos gratuitamente y si no, no sería posible. Y mm. Cristina, ¿puedes eh, pots o pots guanyar la vida fent això? Després les persones que hagin estudiado el curs poden ser ensinistradors de gossos senyal i es, la vida amb això? Bueno, yo creo que todo esto tiene un potencial enorme. Realmente Ascal ha empezado todo este camino porque somos los primeros que lo estamos haciendo, pero mira, en Estados Unidos se entregan anualmente más perros señal que perros para personas ciegas. Ah, porque más no es que haya más personas sordas, digamos sordas de nacimiento o profundamente sordas eh, con una discapacidad muy severa, pero sí es cierto que hay muchísimas personas mayores que con la edad pierden una parte importante de la audición y en Estados Unidos estos son el, porcentaje mayor de usuario de perro señal, una persona anciana que no es profundamente sorda, pero que realmente ha perdido mucho oído y que se beneficia mucho del trabajo de estos perros. Hearing Dogs entrega 150 perros al año, entonces yo creo que en España lo que pasa es que todo esto es poco conocido, estamos abriendo camino, los que se apunten el curso serán la primera promoción de entrenadores de perro señal Imagina. y yo creo que todo esto tiene muchísimo futuro. Claro. Molt al al al término de inscripción quién día es El 14 de enero, no, Silvia? Uh... 14 de gener, ens sí. diuen, ara està mirant, està verificant tots els papers, sembla sí, 14 que sí, 14 de enero, oi? eh, fecha límite para haberse preinscrito. Después ya s'ha explicado Silvia que los pagos se pueden hacer. Sí, a veure, qualsevol, qualsevol dubte... On, on han de... Exacte, on s'han de posar en contacte? Es poden adreçar a nosaltres a través del correu info arroba protectora Mataró o hi ha el Formació, també, o el oi? Formació, roba protectora Mataró, i els hi darem... Doncs, protectoramataró.org, eh? .org, sí. Uh, I també els nostres telèfons, que, bueno, a la centraleta, que és el 902 90 80 43. Molt bé, perfecte. Vale. I no sé, uh, Cristina, si vols donar el teu telèfon de contacte. Sí, claro, pueden escribirnos para cualquier okay, tema así como más... sobre lo académico, nuestro mail es ascal.ascal.es. Hem de dir que eh, Ascal va amb K, eh? Sí, con K y sin H, sin Ascal. Eh, que por curiosidad a los oyentes quizá les interese saber que Ascal quiere decir chucho en filipino. Mira. Perro sin raza. Pensaba pensaba que debía ser alguna, alguna paraula del País Vasco. No, y <laughs> los que, los que se eh. apunten al curso sabrán por qué Ascal se llama Ascal, porque tiene una historia muy bonita detrás. Ay, y, ahora ens de saberlo, ¿eh? Sí, y, un comentario también, eh, que uno de los componentes que también es importante en el curso es todo lo que tiene que ver con relación con, la comunidad sorda, porque si tú eres entrenador de perro señal tienes que ser capaz de comunicar con personas que no oyen. Sabes que una buena parte, una parte de las personas sordas sordas hablan el lenguaje de signos. Entonces aprenderemos un poquito de lengua de signos, aprenderemos las fórmulas de cortesía básicas, aprenderemos en qué consiste su gramática, aprenderemos las dos grandes tendencias que hay en el mundo de las personas sordas, las personas que comunican oralmente, las personas que comunican signadamente. Contaremos con la presencia de algunos usuarios de ASCAL que ya tienen perro que explicarán su experiencia. En fin, yo creo que ha sido, muy bonito todo el curso, yo creo que va a ser muy interesante y os animamos a apuntaros. Muy bien, Cristina, Yo pienso que ya la gente que estaba plan de què fer referent amb els animals de cara al proper trimestre per, per estudiar, penso que ha sigut un bon motivador eh, aquesta xerrada d'avui. Esperem que sí, tant de bo. Cristina, moltes gràcies. A vosaltres. Adéu, adéu. Vinga, xau. Adéu. Doncs molt bé, no? Mm, és molt interessant, Siri, tot això. Sí, molt, mm. molt, la veritat és que molt. Tenim, res, 30 segons abans de la pauseta. Com ha anat la setmana en els refugis? Bé? Bones uh, adopcions? Bé, han hagut alguna adopció bona, deixa'm que ho digui breument, perquè són Vinga. importants. Uh, tenim el clan, el clan? Ah, molta gent el, el coneixerà de, del refugi, del CAC, el Cordill, molt bé, el, el el també Cordell em sona, em sona alguna cosa. Va estar aquí la ràdio perquè la vaig portar després a la televisió i va estar mm. l'animalada. Molt bé. Ah, el Cordill em penso que vam parlar Petito, aquí en el Pelús sí. perquè va ser retornat. Va ser retornat, sí. Uh mhm. -huh. El Rasti, molt bé. Que era un, un gos d'aquests aigues bastant complicat. El Sort, que era un gos que vam trobar, vam recollir com amb un pou, a tenir sí. problemes amb l'ull, sí. i molt, molt sí. malament sí, estava. Sí i l'Abel seria la darrera adopció molt rellevant perquè l'Abel era un animal, un gos tipus husky que ens portava bastants problemes um, a, la comunitat <laughs> de gossos. o sigui, no, no podia estar en grup i era bastant conflictiu. Eh, aquestes adopcions han estat molt agraïdes doncs, per tot l'equip. I, I, entre d'altres, que vull dir mm, que no serien tan relevants, però bé, bé, bé. podem dir que, que bé, que anem acabant l'any eh, en positiu. Perfecte. Doncs escolta'm, aquesta nota positiva, com tu dius, farem l'estop ara, fem la petita pausa i tornem amb, amb més temes, amb el Molt veterinari bé. i amb unes altres temes, unes sorpreses que en tenim per final Caram. del programa. Vinga, fins ara. Nena, on són els llibres vells del prestatge? Ai, mare, Montporta els encants solidaris. Nosaltres no els fem servir per res i a ells els serviran per recaptar fons per ajudar els animals abandonats. Ah, sí? I què més els hi portes? Doncs totes les figuretes, els CDs que no escoltem, roba, el que sigui. Ajuda els animals abandonats tu també. Dóna'ns el que ja no vols Informa-te'n trucant al 902 90 80 43 o enviant un correu a encans arroba protectoramataró.org. T'hi esperem. L'Espai Veterinari Thank eh, you. Eh, Doncs continuem, uh, obrim la secció del veterinari. Eh, tenim com cada setmana el cap sanitari de l'ESPAM, en Marcelo Cabrera. Què tal? Com estàs? Benvingut, Marcelo. Hola, què tal? Estàs bé? Molt bé. Molt bé. Hem de dir que el Marcelo ens ha portat un regalet, ens ha portat unes, unes xocolates, uns dolços, eh? Moltes ah, sí. gràcies, Marcelo. Vai, un. <laughs> la Sílvia un, estava dubtant si menjar-ne o no. Ai. Ah, Hem de preparar-los pel Nadal, Sílvia. Sí, tenen un poquito, poquito de cianuro. Ah, no, pues. <laughs> no. Ja comencem. No, ja sí, comencem, le, he dado a la Roser deia antes també le di a la li deia Manol, el Sergi. No te la mengis, no te la mengis. O sigui, sí, que mira, jo m'he de comer uno també. tu puedo... tens que parlar. Sí, jo puedo, parlar, jo eh? puedo hablar ¿eh? con la boca llena, no hay problema. Exacte. <laughs> No queda molt bé a la ràdio, eh, per no, això. No, no soy nada. Bé, <laughs> Marcelo, avui hem de parlar de tema de Nadal. Sí. No parlarem de torrons, no. però sí que parlarem d'unes altres coses que no ens mengem nosaltres, però que sí que es poden menjar els gossos mm -hmm. i que pot ser una mica indigest. I els gats, també. Uh, que és la planta del Nadal, la sí, poncetia. La aquesta. planta tan bonita, <clears throat> vermella, eh, amb uns tan, tan preciosos, tan nadalencs, que eh, la comprem y cuando la tenemos a casa, si tenemos animales, en d'anar al, tanto. ya, ¿qué es lo que pasa? Bueno, mira, la, planta en principio no es excesivamente tóxica, tiene, tiene algún componente de toxicidad, pero lo que pasa, el hecho, digamos, epidemiológico, es que en, este, esta época del año todos nuestros hogares se llenan de esta planta. Claro. Entonces, claro, de repente es una algo nuevo en todas las casas. Y bueno, tú has visto como todos conocemos el instinto de, curiosidad que tienen los gatos. Pones algo nuevo y vas allí se van todos. Y van a ulurar, ¿eh? a probar, a, ver. Mm. Y bueno, tienen un poco esto. Entonces, al, haber tantas poncetias en casa en estos en este en este tiempo es normal que algún perro se la coma, algún gato la mastique o, tenga contacto con el ojo. Entonces, el la... contacto con también es Sí, porque la poncetia, eh, bueno, en sí no es una planta alucinógena o peligrosa, pero es una planta del tipo de los ficus, entonces tiene adentro tiene una sustancia blanquecina como del tipo látex. ¿O la fulia o el tronco? Eh, en, el, tronco. En, las hojas también lo tiene, pero en menos, en menos composición. Entonces, esta, este látex, que es lo mismo que tienen las higueras, también, no sé, todos tenemos el concepto alguna vez. o sea, este, son, eh, son como Exactamente. O sea, el higo en sí no es tóxico, pero esta leche sí lo es, este, este látex. Entonces, esto es, tóxico, ¿eh? tiene, una, tiene un poder tóxico que es leve, no simplemente lo que produce un efecto cáustico qué se ayuda de un efecto caustic. Es como si te tomaras un poco de lejía o algún algún producto, o sea, simplemente es agresivo el producto por, por la, la, composición química. Tan agresivo es. No como la lejía, pero me refiero que es tiene una composición química que es agresiva para nuestro organismo. Entonces los síntomas. ¿Para nuestra también? Sí, por supuesto. Sí, si nos mengem una poncètia... Sí, lo que pasa es que la gente todavía no, come. Estamos en crisis, pero todavía no comemos. <laughs> oh, que se saber, eh, al en enero, en enero. cuando pensem, Marcelo, un nen petit que l'agafa la, yepa la eh, bueno, yo no creo que, claro, el efecto tóxico viene por, por, los por comerse los tallos y este tipo de... A un niño a lo, mejor... Eh, es el contacto de una de las partes más de color, las partes rojas de la flor. Si tiene contacto con la mucosa del ojo puede tener un efecto de irritación, no creo que pasara esto. Pero en los gatos y los perros que tienen costumbre de comerse, hay perros que se comen todo. Sí. Dice, pero ¿cómo se puede comer una caja de cartón? Estos perros que son muy ansiosos o que se ponen muy nerviosos. Y ya mm, ¿cómo pueden saber evidentment, miran la planta, no? Pero si no podem mm. treure la conclusión de la planta, yo creo que ¿cómo esto, Bueno, los efectos son, son, efectos digestivos, mm. son vómitos, diarrea principalmente, casi, y pueden haber algunos efectos a Directament, al mateix dia ja poden tenir sí, Sí, sí, sí, ¿Y muy continuats? Sí, es como si, es una intoxicación, mm. es un tipo de intoxicación, una, algo eh, tenemos que pensar que el vómito tiene en definitiva es un, mecanismo de defensa para nuestro organismo para para eliminar algo que no, que no debe estar allí. Claro. Entonces, eh, bueno, vómitos, obviamente apatía, dolor abdominal, decaimiento. Entonces, si vemos a nuestro perro así o nuestro gato que está mal, que está muy caído, que no tiene molestias, eh, y vemos la planta que está media destruida, ah, yo sí, ah, yo lógicamente lo ideal sería llevar a nuestro animal a nuestro veterinario y mm, comentarle un poco esto para no no perder el tiempo, ¿no? De decir, bueno, ¿qué habrá pasado? Igualmente el veterinario siempre cuando vamos empieza a hacer estas preguntas, ¿qué ha pasado? ¿Qué mm, Entonces mm. la, un poco seria tener el diagnòstic més clar i poder fer el tractament adequat, no? Clar. En el cas de que això passés durant la nit i que passen una... Dius, oh, què faig? Vaig d'urgència i a vegades d'urgència se't claven unes clatellades importants mm -hmm. a nivell mm-hmm. veterinari i a vegades no estàs segur de si val la pena o no portar-lo, t'has d'esperar millor a les 9 del matí o a les 10 quan obren els veterinaris. ¿Qué es lo que piensas tú que es el bueno, yo creo que es sentido común, no? Si tú tienes un servicio de urgencia gratis, yo te aseguro que todo el mundo va. Ah, sí, sí, no, claro. Porque pasa, la tenemos servicio de urgencia, todo el mundo llama y viene, sí, visita ya, ya mismo, a las 3 de la mañana. Mm, Cuando tienen mm. que pagarse lo piensan mucho. Entonces, yo creo que realmente es sentido común. Si vemos que el animal ha estado 8 o 9 horas vomitando y no para de vomitar y tiene diarreas y que pesa 4 o 5 kilos que se puede deshidratar, mm. sí que es peligroso. Si es un perro grande que ha tenido un par de vómitos y ya está, luego está apático, está decaído, pero vemos que el animal está alerta, tú lo mm. llamas bien, lógicamente a lo mejor no van a querer comer, no va a querer beber, pero bueno, eh, son mecanismos de defensa. Se puede más para unas, unas tunetas. ¿no? sí, sí. No tiene efectos tóxicos neurológicos, digamos, que, afecta que el animal eh, Sí, puede... irreversibles, ¿no? Exactamente, que hay que mm. ponerle un tratamiento urgente o, el animal puede morir o le queden secuelas de por vida. Simplemente es como una irritación a nivel del intestino. Mm. O sea que en principio el tratamiento adecuado para esto sería un ayuno de 24, 24 horas. ¿eh? Si Los... no anda de morir de mancharse una pulsetia. No, no, en principio no, pero claro, todo depende esto. Si se lo come un cachorro, es más complicado, porque un cachorro no tiene la, tolerancia a un ayuno prolongado ni a, ni vómitos profusos. Y depende, claro, cuánto coma y el tamaño. Yo siempre lo comentamos, esto no es lo mismo un cachorro eh, de 2 kilos que un San Bernardo de 80. La cantidad de tóxico es lo mismo y lo diluimos. claro o no, o es más concentrado. Claro. concentrat. Ah, entonces. te Uh, Sílvia, alguna vagada que algun de tus gossos hagi menjat una poncetia o algún gato? gat? Coneixeu algún No. No. Yo sí conozco, en, la, en, la, en, la, clínica, en la, clínica normal es muy es muy frecuente. No la, no la protectora porque no tenemos claro, puestas. La protectora, fíjate que no, no, lo único que hay para que se puedan comer son unas maderas, unas mantas, pero <laughs> eh, tratamos de no tener nada Mm. A vegades, <laughs> un dia sí. se'n van menjar bitllets, bill... euros. Euros, ah, això és més greu. Molt greu. És greu. Va ser molt greu, va ser molt mm, greu. Mm, sí, molt sí, greu. al final lo abrimos, le sacamos todo el <laughs> dinero. no, lo fumot. Sort que no sé si era un bitllet de 10 i el de 50 me'l va deixar destrossadet, però sí que em va passar, eh? És que a vegades els gossos, no? Es que lo... no... Tot el que deuen sobre claro. una taula... Sabes que és muy normal cuando tiras algo, eh. tiras algo a la papelera, a lo mejor que tiene... no sé, por ejemplo, así lo como unos bocadillos de jabugo buenísimos, tira allí los papeles, <laughs> tira los papeles y claro, los perros pues buscando el, aroma de jabugo desesperado. Si sí, no, no, y los trabajadores también. también. <laughs> eh? cómo es, eh? eso no es verdad. eso no es verdad. No, si yo los he probado. <laughs> Buenísimo. Escolta, y ahora de cara al Nadal, a de la puncetia, hem de eh, alguna cosa bueno, hay otra planta también que, pero que es una planta exterior, es que no, no sé el nombre. ¿Cuál es? Esta que tiene eh, que tiene como unos pinchos, que es como más rígida la planta, más la hoja. Ah, el acebo. El acebo, exactamente. Esta planta también está... casi que sí, Si feu dir en català, que es el galarà. ya jo ja no, ja no m'arrisco ah. i ho miraré pel, cat, termcat, que es més ràpid. el acebo también, esta planta... Ah, no, no, el acebo es la bolita blanca. La bolita blanca, Ah, no, las horas no sé lo que es eso. Bueno. Ara, ara ho mirem en un moment. En eh? català no, no, no, no ho sé. Mirem. Bueno, ara la mirem. La cebo és la... Cebo també. I, però no té, la fulla és rodoneta, eh, de la, de la bola blanca. No és punxeguda, la punxeguda és... Bueno, però és la, de la, la de la boleta blanca, aquesta mateixa. Així m'agrada, la boleta Molt blanca. Molt bé. <laughs> I aquesta planta té alguns efectes sí. tòxics. Alguns efectes També. tòxics. Mm -hmm. Molt bé, està, eh. està millorant. El, el Comencem, el... acabarem l'any sí. i a veure si el comencem amb més. Encara. Penses que començarem el peluts amb, amb, amb, amb català? Amb català. català. Home, tot, tot, potser no, però cada vegada més segur, segur. Molt bé, molt bé. Doncs o sigui, que, atenció amb aquesta planta i també amb la ponceta. A la cebon. Que... La ponceta... La, estic buscant, a veure com Lo que tiene es que está dentro de casa, es una planta, generalmente la ponemos allí, se llena y mucho, vende mucho. Entonces, por cuestión epidemiológica y cantidad, alguna algun animal seguramente se, se, se comerà. Algun Però a part de les plantes del Nadal, hi ha més plantes tòxiques durant tot l'any, eh? Perquè sí, tinc sí. la eura... Sí, no, no, no. hay, hay muchas plantas eh? tóxicas. Sí, sí, pero, ja parlat a vegades. Por eso lo, lo sí. comentábamos, ¿no? Que lo que se mm. produce en esta época, que hay tantas que se venden, que entonces en, en, en toda casa cae una, el una grèvol. Claro. Grèvol. El grèvol. El grèvol és, és a la cebo? Doncs sembla ser que sí. Jo pensava que el grèvol era, era, era un altre tipus de... Sí, a, aquest eh, que té com cinc fulletes així punxegudes, però també és veritat que té... Doncs pues mira, si diu grèvol, és grèvol. Bueno, mira, Mira, l'hem bueno. après avui. Però això passa... No tenim molt de grèvol, potser al Maresme, no? Sí, no. Pues sembla que no. No, no, però bueno. No estic massa al dia de la planta de Nadal. Jo. Estem... No, no et compres plantes de Nadal. Bueno, no, pa... Poncettia eh, siempre, como el, diu ell, pasado, tothom en té o te'n regala. El passat llegaron un montón, en la protectora estaven, havia, havia un montón de Ponsetias. Ponsetias, però sí. normalment de cara als encants... Eh... I els eh, encants de Nadal d'aquest any eh, uh, en regalareu? Ens, sí, però com que nosaltres els fem passat festes, aleshores doncs representa que hi ha vivers que ja, ja no es ven, o sigui, és una planta planta que es ven abans de festes. Perfecte. O sigui que l'any passat devíem tenir-les, sí, però passat sí, sí. festes. Claro, aquesta planta van a algun lloc, van a parar i mm. algun perrito o gato se la puede comer. Ai, ai, ai, doncs molta no, cura, molta cura. Moltes gràcies, Marcelo. Ja em penso nada. que ens ha deixat el tema molt clar, no, Sílvia? Sí, ara es menjarà una trufa. mm. <laughs> ara, en comptes de menjar-se un grèvol o Premi. una, una pulsètia, ja pots menjar-te la trufa. Molt bé. La tòfona, eh? La tòfona no. Tòfona. <laughs> <laughs> Bé, nosaltres continuem amb l'entrevista. L'entrevista. L'entrevista. Doncs avui acabem el nostre programa celebrant amb els nostres oients una fita que fa un avenç pel que fa a la normalització de la convivència dels animals i les persones a l'espai públic. I és que l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat la proposta del grup municipal d'Esquerra Republicana que insta al transport metropolità de Barcelona, eh, al TMB, a que els animals de companyia puguin tenir accés al metro. Eh, per explicar-nos més sobre aquest tema, tenim amb nosaltres el president del grup municipal d'Esquerra Republicana, el senyor Jordi Portavella. Benvingut, senyor Portavella, i moltes gràcies per estar avui amb nosaltres al telèfon. Encantat. <laughs> Molt bé. Uh, també li presento, uh, senyor Portavella, al Marcelo Cabrera, cap sanitari de la Protectora d'Animals de Mataró, i a la seva presidenta, que és la Sílvia Serra. Doncs igualment. <laughs> Molt bé. Ah, a veure, nosaltres entenem que aquesta proposta el que busca és establir uns protocols pels quals els animals podran viatjar al metro o, o ja directament s'aprova... Eh, Mm, falta molt, falta poc, ja està decidit. Com està el tema? Miri, ahir mateix vaig eh, continuar parlant d'aquesta qüestió en el Consell d'Administració de, del TMB, de Transports Metropolitans de Barcelona, que és el metro i l'autobús, i vaig eh, preguntar quin, quan es podria fer pràctic eh, aquest accés amb animals de companyia en el metro uh -huh. i ahir mateix doncs, em van dir que ja havien començat els tràmits eh, amb el que es diu ATM, és dir, sembla, un, sembla una sopa de cicles. Sí, eh? sí, sí. Perquè, la, és l'autoritat del transport metropolità, uh -huh. que és de tot el transport que hi ha a Catalunya i TMB a Barcelona. Val? Uh -huh. Uh -huh. Llavors, eh, els tràmits ja estan iniciats, s'han de seguir doncs, el seu procediment, però vaja, diguem, estem parlant de, de les coses normals i corrents d'una autorització d'aquest tipus que es pot bellugar, diguem, en setmanes, no? Ah, o sigui que podríem començar l'any eh, podent entrar a l'autobús o al metro amb, amb el nostre animal de companyia? Si no fos així, eh, seria per poc mm -hmm. eh, mhm. perquè no, no, no puc afirmar la data en tant en quant, doncs jo mateix ahir també la vaig preguntar, i nosaltres el que demanàvem en aquesta proposició és que s'unifiquessin criteris en relació als ferrocarrils de la Generalitat, en, uh mhm. -huh. en relació a Renfe eh, i en relació al metro, perquè hi, hi ha eh, diferents criteris i llavors la gent que té animals de companyia doncs eh, té un mal de cap. Sí, es perd una i, mica, eh? I es tracta doncs, de, de, de, de facilitar facilitar que quan tinguis un animal de companyia et puguis desplaçar amb ell, és evident també doncs, que ha de procurar-se que hi hagi una bona convivència amb les persones doncs, que van en el metro, per tant penso que en les hores punta doncs, eh, no serà fàcil que s'hi pugui anar, però que en mm. canvi durant la resta del dia, i a més a més si, si, si, si li he de ser franc, tampoc crec que pel propi animal sigui convenient en una hora punta, allò a les 7 del matí, eh, anar amb la animal, menys que no sigui una qüestió d'urgència, no? Mm -hmm. Perquè mm-hmm. ja, ja fins i tot les persones anem com anxoves, mm -hmm. anem com animals. Sí, sí, no? sí, nosaltres anem... Bueno, tampoc és bo per nosaltres. Exacte, no? <laughs> Per tant, estaria, estaríem ara acabant de concretar això. És sí, dir... podria haver restriccions horàries. Bueno, jo diria que sí, que seria raonable el fet de que a les hores on no hi cap ningú doncs eh, tingués un tipus de comportament i en canvi durant la resta del dia doncs això fos eh, fins i tot facilitat uh -huh. i per tant doncs que hi hagués un espai especialment pensat pels animals, aquesta és la nostra proposta i en la qual doncs, els animals s'hi trobessin còmodes, els, els propietaris d'aquests animals també i la resta de, de, de viatgers també. Mm -hmm. Fins ara com, com estava la situació? Això que deia dels maldecaps, no? que ferrocarrils va per una banda, el tren va per una altra... Com, com està el panorama ara mateix? Sí, en, en, en el metro només es podien portar animals de companyia que es poguessin portar o que s'havien de portar a dintre doncs, d'una doncs, gàbia o d'una mm, sí. caixa especialitzada o uh -huh. fins i tot, diguem, animals més petits doncs a dintre d'un bolso, jo n'he vist en moltes ocasions, fins i tot he vist persones que la porten a dintre el seu cos, -huh. Mm. i això, de fet, era, era legal. No? Uh -huh. Uh, això, clar... Que amb els gossos grans això no ho pots fer, o mitjans, eh? Té, té una dimensió i a partir d'un cert tamany doncs això doncs, no era suficient i és evident. Mm. Nosaltres ja hi portàvem temps insistint en aquesta idea i ara la idea que predomina és la de igual que quan puges a Renfe doncs hi ha uns espais que estan pensats per les bicicletes, mm -hmm. doncs tenir uns espais pensats per als animals en el qual doncs hi guanyi en comoditat eh, l'animal i guanyi en comoditat tranquil·litat eh, el mateix propietari que està Clar. més tranquil anant amb el, amb el seu animal de companyia sí. en bones condicions. Doncs això és una mica eh, el que passa en ferrocarrils de la Generalitat i en el cas de Renfe eh, també hauríem... El cas de Renfe encara és més complicat perquè té comportaments diferents ella mateixa, amb la qual diguem, és allò que s'haurien de fer mirar també. No? Amb, amb Rodalies és d'una una manera, em penso, i amb els altres exacte, és una altra, veritat? Exacte, regionals és d'una altra, exacte. Ah. I per tant, nosaltres el que volem és garantir un espai eh, que puguin anar els animals amb comoditat, eh, amb els seus propietaris eh, i que no hi hagi diguem, cap mena de conflicte eh, perquè eh, justament el que creiem és que això és, com vostè deia al principi, doncs, eh, una norma a favor eh, de la convivència eh, amb els animals. Clar, normalitza, no? A més a més que no som els primers, vull dir, a Europa això és, és una qüestió molt comuna i a Espanya ja s'estava fent també en algunes, en algunes eh, localitats, a, eh, bueno, algunes ciutats amb, amb metro. Sí, sí, sí. No, realment, eh, així com, per exemple, amb el no sacrifici d'animals, a nivell de grans ciutats, doncs Barcelona ha estat bastant pionera. Sí. Aquí, diguem, estem a, quasi bé en el, en el vagó, ja que parlem de metros, sí. de cua, no? Perquè ja el que està resolt a tot arreu. Mm. Bueno, tot arreu tampoc, però està resolt, diguem, en llocs eh, no gens fàcil de resoldre, en grans ciutats, mm. i per tant, eh, nosaltres en aquí l'únic que hem de veure és quines són les experiències que s'han produït, quines han sortit millor, com les adaptem a les nostres necessitats i com ho duem a la pràctica sense perdre temps. Molt bé bé. Doncs, eh, senyor Jordi Portavella, eh, president del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres avui. Moltes gràcies a vostè. Vinga, adeu, adeu, adeu. Doncs molt interessant el que ens explicava no, eh, el senyor Portavella. Sílvia, és una manera de normalitzar, no?, també, Marcelo? Sí, sí. sí. Per això hi ha moltes queixes d'usuaris de, del transport públic i que són propietaris d'animals de companyia que, que fa oh. anys que ho estan reclamant. Uh -huh. No, no, no s'ha de tenir por, no? La gent té molta por a, a que embrutaran... O no, I després ve el tema també... Fa temps, I el ja. de, de l'entrada de botigues, o de, no. de llocs públics, que també no, no trobo gens normal que els mm. prohibeixin. Si tens un gos educat, clar, sí, aquesta és la base, ¿no? Però si tens un gos Lo que pasa que te encuentras el cartel ahí de prohibido. Y sí. otro tema que nosotros siempre tenemos problemas que viene gente que viene de Barcelona, a lo mejor de operar sí. a su animal, llega a la estación de, de, tren y bueno, no puede subir el autobús i, i te hablo animals que Meus. vienen en cajas, que vienen a entrar en sí, jaulas. Sí, que poden venir I no consiguen taxi, sí. aunque venga, jo ah, això no, no, no, no l'entenc. Jo crec no? que són, mm. és massa exagerat. Això serà, jo penso, aquesta, ara quan comenci a començaments d'any, quan, quan es posi en marxa aquest, aquesta proposició, jo penso que serà un avenç, que aniran agafant exemple, no?, cada vegada més, els, Bé, els busos. Això sí. és el, el que s'espera, no? Sí, que es tant. vagi avançant. Que es vagi avançant. Mica Bé, mica. Molt bé, doncs moltes gràcies, Sílvia i Marcelo, per haver estat amb amb nosaltres. Pues nada, I, I res, moltes gràcies als oients que ens estan escoltant i ens acomiadem fins la setmana vinent amb més peluts. Adeu! Adeu! Adeu.